To su opasni, dakle, neprijatelji koji, čije, je neprijateljstvo osjetimo i vidim, a mi ih ne vidimo. Njih ne vidimo. Dakle, to je opasan psihološko propagandni rad protiv bošnjaka muslimana. Zašto? Jer naivni i dobročudni muslimani koji vole islam, koji vole, koji vole Allah, će nasjedu na to i kažu, oni njih e, preko te stranice zavedu i kažu, vidiš, oni jedini, na kraju oni zaključuje kako ovi naivni muslimani, pa vidite, oni jedini govore istinu. Začinje su one bradonje što nose brade, je to su novo pečeni muslimani. Oni hoće, oni hoće da se mi koračimo i da se mi širimo kad klanjamo i da mi naše žene gonimo da nisu niko i ništa. Soba potvjernika. Šta bi islamofobični mediji poput federalne televizije, poput Dana, poput Slobodne Bosne, poput Oslobođenja, šta bi oni radili da nema takvih pojedinaca? 600 policajaca sa 230 vozila upalo je jutro su 4 časa. Uhapšeno 7 mehabije. Kakvu nameru imaju i koga hoće da ubiju te radikalne grupe? Terorizam. Al-Qaide. Vehabije. Radikalni islam. Vehabije. Muđahedini. Terorističke akcije. Opasnosti od terorizma. Terorista i terorizma. Radikalnog islama. U BiH postoji grupa terorista. Čiji su korijeni duboko u islamskom fundamentalizmu. Počeli su pretresi i privođenja. Pod sumnjom za terorizam. U BiH dijeluju organizacije čiji su poslovi sumnjivi i koje se direktno ili indirektno dovode u vezu sa određenim ekstremnim i terorističkim organizacijama. Terorizam. Islamske fundamentalističke infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Za borbu protiv terorizma. Za borbu protiv terorizma. Bosna i Hercegovina je ocjenjena kao zemlja koja pruža podršku teroristima. Pojave vehabizma. Koji ima za cilj da izvrši terorističke napade. Pripadnici al qaide organizacije radikalnih islamista. Domaći islamski ekstremisti sada predstavljaju veću opasnost. Njihova pojava se može vezivati za pojavu masovog pravo korištenja interneta. Dok se to nije počelo koristiti masovno, nije se znao, nije se, nije se, nije, ovakve pojave nisu bile česte. Sova potrebnika jedna od, od, od, od najbo, na, jedan od najjasnijih dokaza te smutnje njihove jeste stranica www.paltalk.com Soba put vjernika Mi smo u našem časopisu sad često puta upozoravali muslimane, bošnjake na ovu stranicu. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Yeah! borićete se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost i znajte da je Allah na strani čestiti. Oni koji su magistri i doktori u dijelima, a ne samo na papiru. Zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet ni cekaju, ni se opamećuju. Nikad, tako mi Allaha, sigurno nije zbog toga što ste držali Allahove te barake tala vjere i suneta Allahovog poslanika, već je sigurno zbog toga što su kalkulisali u Allahove te barake tala vjere. www.paltalk.com Soba put vjernika حمايا وانتشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص خيرنا يشدو بلحن صادق أندى وانتشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص خيرنا يشدو بلحن صادق أندى تمايل وانتشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص خيرنا ali se nimalo ne sikiraju za muslimane koji su potlačeni godinama, koji se ubijaju godinama, ne sikiraju se nimalo za, za sestre muslimanke koje se siluju godinama, ne sikiraju se za djecu. Braće muslimana koji nemaju nemaju para da kupe jednu svesku, jednu olovku da bi naučili čitat i pisat, da bi naučili čitat Kur'an, to ih se plaho baš i ne tiče. Treba čovjek da uzme, da uzme pouku i da pogleda zašto su ovi koji su dojuče bili s nama i pričali ovo isto što mi danas pričamo, zašto su oni skrenuli? Jel zato što su se držali Allah i Tebarek je dala propisa? Jel zato što nisu popuštali u, u akidi? Jel zato što nisu popuštali u, u svojim odnosima među, među, prema nevjernicima? Jel zato, jel zato, jel zato? Ili je zato što su se držali čvrsto Allah i Tebarek je dala knjige i sunet Allahog poslanika? www.paltalk.com Soba put vjernik فعشنا غربة فيها بماء العزم نرويها ودين الله يحملنا بفلك الأمن يحدوها Jer mi kad pričam ove stvari, to nije zbog toga da se mi falimo kako smo mi ustrajni, ne, mi nismo, znači, mi smo nemoćni. Molimo Allah te bareke ve taala da nas učvrsti. Jer ako nas Allah te bareke ve taala ne učvrsti, mi ćemo propasti. فيا أخوات ميداني ويا ردئي وسلواني Kada bi se imam Šafija, rahmetullah alejhi, ovdje pojavio, kažem ovdje, ne mislim bukvalno ovdje, nego kada bi se među nama pojavio, mnogi bi ga možda, da pretjeram, da kažem, kamenovali ili bi ga proćerali iz svog mjesta. Zašto? Zato što je rekao svoje poznate stihove. Kulul rumi zival Kur'an u šahele. Kaže, sve nauke, sve nauke, znači nauke, sva znanja, osim Kur'ana, to su šupte priče, znači to je besmislica. Ilel hadisu vol fiqhu fitiv. Osim, znači još uz Kur'an, hadis i fiqh u vjeri, razumijevanje vjeri. El ilmu ma kjane fihi hadesena, Kaže, znanje je onde gdje se kaže, prenosi nam se od tog i tog, znači došlo ispravnim lancom, prenosi od sad vlahu, pošto nikad sam vlahu reći od sve. Uama si uva zake, li sva su ja tim. A sve mimo toga, to su šetanske vesvese. Ja, ja često puta spominjem jedan slučaj s moje, kom, moje komšenice Srpkinje iz Sarajeva. Ona kad ja odem, vidim u prodavnicu konzum, ja blizu moje zgrade, i ako nosim dvije kese u ruci, a ona ulazi u zgradu, ona čeka dok ja dođem da mi zadrži vrat, da mi, da mi sačeo vratu da ja uđem. Kaj mi prasio, pa, pa onaj, to je dava. Ovo ne spada u kibe. Zašto? Zato što je to postalo već akida tih ljudi, ubjeđenje. Soba puna protvjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine. Pred nepravednog dana. Soba puna protvjernika.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 Draga moja braćo, dugo sam razmišljao dugo sam razmišljao o čemu danas progovoriti da bi se izvukla što veća korist, da bi svaki pojedinac izvukao za sebe korist iz tog govora, da to ne bude samo da je se nešto reklo. Proučavajući siru muslimana prije nas i njihove uspjehe i neuspjehe, zaključio sam ukratko progovoriti o tome zašto su neki uspjeli, a zašto neki nisu uspjeli. da sami sebe upitamo da li se mi držimo govora Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Sehla ibn Sa'da radijallahu anhu gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem al a'malu bil khawatim djela se vrednuju po njihovim završecima znači djelo se vrednuje po njegovom završetku bitno je za jednog muslimana kako će on okončati svoj život nije kako je počeo svoj život nego kako će okončati svoj život. Pa sam se prisjetio, pa sam se prisjetio muslimana u Endelusu. Zašto su oni, zašto su oni nazadovali, zašto su bili pobjeni i zašto su bili protjerani. Jedan od glavnih razloga, kako to spominju istoričari islamska olema, jeste zato što su se okrenuli prema nevjernicima i uzimali nevjernike za, za zaštitnike i saveznike protiv, protiv muslimana. Pa je Allah se barek letala te koji su tako, tako nešto radili ponizio. Pa ih je Allah se barek letala ponizio. A kada naporedimo skupinu koja je dala zavjet Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam u noći, jel tako, skupina iz Medine, kada su dali beju Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, pa kada je njegov Amidža, koji, Amidža Abbas, radijallahu anhu, koji tada nije bio musliman, prije nego što su pošli da daju bej u Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, da mu se zavjetuju na poslušnost i na pokornost, kaže, ljudi, stanite, da li vi znate na što vi dajete ovom čovjeku zavjet? Jeste li vi svjesni, što bi se reklo kod na svoje nesvjestice? Jeste li vi svjesni kada mu date zavjet ovome čovjeku koji kaže za sebe da je Allaho poslanik, da ste ta, tim činom objavili rat i crncu, i bijelcu, i crvenom, i svim ljudima na, na, na zemaljskoj kugli. Pa je, da, li su se ovi, da li su se ovi pokolebali? Ne, nisu se pokolebali. Nego su mu rekli da odstupi, da su oni svjesni svoga čina. Da su svjesni. Međutim, današnji muslimani nisu svjesni šta znači la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Pa vidimo kada svi na sve moguće načine omalovažavaju Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, omalovažavaju islam, omalovažavaju islamske propise, nazivaju islam fašizmom, ti i takvi koji nisu svjesni koji nisu svjesni riječi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah koji nisu razumili te riječi, njima to vrlo lahko pada, čak šta više ne primjećuju to. Čak šta više i ne primjećuju to. Neki čak, neki čak šalju svoje izaslanike u lemu, je tako, da dolaze u te zemlje koji se ismijaju sa islamom, koji se ismijaju sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, šalju svoju ulemu da ih, kako oni kažu, u razume i objasne im propise u islamu da to nije baš lijepo da se na takav način govori o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam. A vidimo im u drugoj situaciji kada neko u njihovim državama spomene njihove kraljeve ili njihove presjednike na mnogo, na mnogo, na jedan način koji nije ni blizu načinu na koji spominju nevjernici Allahovog poslanika sallallahu alaihi vselem, vidimo da takvi nestaju preko noći. Da takvi nestaju preko noći. Njima niko onda ne objašnjava da ne treba tako pričati protiv kralja, da ne treba tako pričati protiv presednika, nego njiha zato što su oni muslimani i zato što oni hoće šerijat njiha pojede noć. Zato vidimo danas, zato vidimo danas da je mnoštvo ljudi za koje Allah te barek vetala kaže: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala har." Ima ljudi koji obožavaju Allaha te barek vetala na jednoj tankoj ivici. Pa kaže Allah te barek vetala: "Ala al-harf." Na tankoj ivici fa in esabehu hajru ni tma'enne bih. Kad mu se desi nešto dobro, on je sad sretan. Zadovoljan. Wa in esabetul fitne in kalebe ala veđihi. Kaže Allah s.w.t. A kad ga potane neko malo iskušenje, odmah se okrene. Pomurtedi se odmah. Zalike huval husranu ljudin. To je pravi, to je pravi gubitak. I koliko je danas takvih ljudi Koliko je danas takvih ljudi? Znači moramo navesti, jer tako mi gledamo naš način života i gdje mi živimo. Nema nikakve fajde da pričamo sad o ljudima u Siriji ili u Egiptu. Nego gledamo sami sebe da popravimo svoje stanje. Koliko je ljudi kada dobije neki von bajilfe, kaže šućur Allah. Ovo je od Allahove milosti. A kada ga na granici zaustave, drže ga dva sata i slituju ga, odmah počne da kalkulira Jel baš mudro imat bradu? Jel baš mudro skrat nogavice? Jel baš mudro da mu žena nosi nikav? Jel baš mudro da klanja na parkingu? Jel, jel, jel, jel. Odma se tu počne pokoleba, odma se počne kolebat. Zbog čega? Zato što je ga zatrefila mala neka nedaća, neko malo iskušenje. Neko malo iskušenje. Zatim, ono što Allah se barek tala od nas traži jeste da se okrenemo prema Allahu te bareke ve taala da Allaha te bareke ve taala uzmemo kao zaštitnika jer Allah te bareke taala kaže Allahu waliyul ladina amanu Allah te bareke ve taala je taj koji je zaštitnik vjernika yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur on ih vadi iz tmina nevjerstva u svjetlo imana je tako والذين كفروا أولياءهم الطاغوت وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ A oni koji ne vjeruju, njihovi zaštitnici su taguti. يُخْرِجُونَهُ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Jel tako? A oni koji ne vjeruju, njihovi zaštitnici su taguti. Vade im iz svjetla imana i stavljaju im u svjetlo nevjestva. Znači, žele im zlo. I mi danas vidimo da su ljudi Jel tako? Umjesto da se okrenu Allahu te barek letala i da budu Allahu te barek letala pokorni i da njemu budu odani. U, u stvari okrenuli se od Allaha te barek letala prema nevjernicima i prema tagutima navodno željeći, a, želeći Allahu te barek letala zadovoljstvo. To je u stvari van svake pameti. Pa vidimo ljude u našim krugovima, jel tako, koji se bave raznoraznim malverzacijama, što bi se reklo. Kad kažem malverzacija i kriminal, to mislim sa šerijatskog aspekta, ne mislim znači sa, sa ovih, e, sa ovih tagutskih zakona, po, po tagutskim zakonima. Nego kad kažem kriminal i malverzacije, mislim znači ono što je zabranjeno u šerijatu. Jer kao što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao: e daru alel khairi ka fa'ilihi." Onaj koji ukaže na hajr je isti kao i onaj što ga uradi. A šta mislite za čovjeka koji postiče na, na krađu? Jel ima on tu svoj nasib? Ima on kako udjela sa onim lopovom što ukrade? Pa mu donese i prodam po naručbi. I onda ovaj kaže, ja nisam ukrao, sam njemu pošteno platio. Kako je to poštenje, kakav je to odnos prema Allahu Tebara Kretala da navratiš čovjeka da ukrade od drugog čovjeka, da mu nanese zulum? Allah kaže inna Allahe la jehdil qavme zalimin. Allah nikad neće uputi zulumčarski narod. Allah nikad neće uputi zulumčare. Ti nanosiš nekom drugom zulum, direktno ili indirektno, nije bitno, je li tako? I onda očekivaš od Allaha te barake veteala, očekivaš od Allaha te barake veteala da ti da uput. Kakav je to odnos, kakav je to odnos prema Allahu te barake veteala? Zašto se može očekivati na osnovu takvog odnosa prema Allahu te barek ve taala osim Allahova te barek ve taala kazna osim Allahu te barek ve taala kazna vidimo ljude kojima je sve preče od od Kur'ana, od sunneta, od šerijatskih propisa, od islamskog ahlaka, sve im je preče. I čujemo ljude, je tako, koji se pozivaju na, na Kur'an i sunnet, da se sikiraju zato što će ova država ili neka druga država zbog mnoštva e, zbog mnoštva ljudi koji pristižu, pristižu iz siromašnih zemalja da će ona sklahirat kao što kažu i neće moći više davati i neće moći više davati pomoći njima koji su ovdje već 20-30 godina neće imat, neće imat znači pravo na ovu ili onu socijalu sikiraju se za ovu državu, ali se nimalo ne sikiraju za muslimane koji su potlačeni godinama, koji se ubijaju godinama, ne skidaju se nimalo za, za sestre muslimanke koje se siluju godinama, ne skidaju se za djecu, braće muslimana koji nemaju koji nemaju para da kupe jednu svesku, jednu olovku da bi naučili čitati pisat, da bi naučili čitat Kur'an, to ih se plaho baš i ne tiče. A poslanik sa kaže, Lejse mina men lem jehten bi umure muslimin. Nije od nas onaj koji se ne brine za stanje muslimana. U drugom hadisu, el mu'minu li mu'mini kel bunjan je šuddu ba'du hu ba'da. Vjernik je vjerniku kao oslonac, jel tako, kao jedna građevina. Jedan se na drugog oslanja. Međutim, mi danas vidimo u vremenu fitne za koje Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao el ibadetu fil herđi ke hijreti mileje. Kaže, ibadet u vremenu fitne je kao kao hijđra meni. Vidimo u vremenu fitne da ljudi koji se pripisivaju da vole Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da vole Kur'an i da vole ashaabe i da su oni ehli sunnet kako kažu za sebe, vidimo ih da javno izlaze i ukazivaju na ljude koji pozivaju u izvorni islam koji pozivaju izvorni islam, oni nisu dovoljno hrabri da to radi, znaju istinu. Je tako? Ako nisi dovoljno hrabar da to radiš, onda šuti. Ali nemoj pričati protiv ljudi koji to rade. I onda šta su komentari? Kako taj taj smije tako i tako javno govoriti? Ili je obavještajac, ili je lud, ili je munafik, ili navlači ljude da, da ih pohapse, ili da im pobiju, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kakav je to odnos prema Allahu te Tebare Kvetala i prema njegovoj i prema njegovoj djeri? Allah Tebare Kvetala kaže Ja gledine amenu la te šehidul kafirine eulija Eto ridune en teđan lillahi alejkum sultanem mubina O vjernici, pa Allah Tebare Kvetala se obraća ljudima, poziva im, doziva i njihovim imanom. A šta ima da se vratimo na, prije svega na iman kod ehli sunneta? Šta ima? Iman je kaulun wa amelun jezidu wa jenkust. Je tako? Iman je riječ, dijelo, povećava se i smanjiva se. Kako se povećava? Povećava se, kao što kaže Ulema, svako dobro dijelo povećava iman, a svako loše dijelo smanjiva iman. E, kada to shvatimo, onda vidimo zašto je situacija takva među ljudima, zašto oni u stvari nemaju imana. Pa ne mogu imati imana. Kako će imati imana kad mu se stav islam sveo na džumu da dođe i to po mogućnosti da zakasni, ne, praktuj, ne praktikuje ama baš ništa od šerijata u svojoj kući i tu ne pali ona izreka nemamo mi šerijatske države, ali si u svojoj kući obavezan da praktikuje šerijat. Jer kada prebrojite sada stanje naše ovde u džamiji, Allah zna koliki je broj. Kad bi svako od nas praktikovao šerijat u svojoj kući, jer u osnovi, u osnovi jedan džemat se sastoji od koga? Od pojedinaca kada bi mi svi praktikovali šerijat u svojim kućama, eto ti šerijata, kada dođe do međusobnog spora između dva muslimana, vraćaju se na, na, na kadiju koji će im presuditi, a ne prijete jedan drugom ovim ili onim amtom. Znači, ljudi žive u totalnoj, u totalnom gafletu, u totalnoj nemari. I kao što rekao, više se brinu više se brinu za ovu državu nego da uspostave nego da uspostave islamsku državu što im je dužnost što im je dužnost jer kafiri su odradili veliku stvar kada su pomoć onog jevreja Ataturka ugasili hilafe imali su sljedeće korake šta je prvo on uradio zabranio arapski jezik i zabranio znači da bude oficijalni arapski jezik i uveo turski jezik zabranio je E, ezda na arapskom, učili su ezda na turskom. Zašto? Da izbriše arapski jezik. Da izbriše, da, o, da odalji muslimane od, od, od islama. Jer kada muslimani ne razumiju Kur'an, kada muslimani ne razumiju Kur'an, onda je lahko s njima manipulira. A kada ne razumiju i ne čitaju još ni prevod, onda je to <coughs> završen čin. I oni su potom tom pitanju uspjeli. I mi danas kad vidimo muslimane, brinuje se hoće mu dijete naučiti njemački, brine se hoće li mu djete završiti austrijsku gimnaziju, brine se hoće li mu djete naći posao u Austriji, brine, brine, brine, sve se brine, ali u svim tim brigama nema ni jedne male brigice pod znacima navoda, je tako, da se brine o islamu. To se dešava. Ne smijemo sami sebe lagati. Da ljudi ne šalju djecu u školu gdje ima i bilo šta od islama zato što nije priznata u Austriji. Kada bi se imam šafija rahmetullah alehi ovdje pojavio, kažem ovdje, ne mislim bukvalno ovdje, nego kada bi se među nama pojavio, mnogi bi ga možda da pretjeram, da kažem, kamenovali ili bi ga proćerali iz svog mjesta. Zašto? Zato što je rekao svoje poznate stihove. Kunul lumi sival Kur'an mušagale. Kaže, sve nauke, sve nauke znači nauke, sva znanja, osim Kur'ana, to su šuplje priče, znači to je besmislica. Ile il hadisu vol fiqhu fi din. Osim, znači još uz Kur'an, hadis i fiqh u vjeri, razumijevanje vjeri. El ilmu ma kjane fihi hadesena. Kaže, znanje je onde gdje se kaže, prenosi nam se od tog i tog, znači došlo ispravnim lancom, prenosio od Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. وَمَا سِوَا ذَاكَ وِتْوَاتُ شَيَاتِينَ A sve mimo toga to su šetanske vesvese. Sve mimo toga to su šetanske vesvese. Međutim, danas vidimo da je kod muslimana sve na prvom mjestu, a islam je negdje na kraju, baš zašto? Zato što su nevjernici uspjeli da, ras, da naprave jasnu, jasan e, kanal između vjere i države. Podijelili su, znači, vjeru i državu što u islamu apsolutno nije prihvatljivo da se dijeli vjera od države. Nego vjera, mora i vjera je ta koja vodi državu. Mnogim to nije drago i milo. Je tako? Kao što reče jedan šejh, kada je bila debata u, u Egiptu da se uspostavi šerijat, pa se mnogi pobunili koji kaže da smo muslimani. Kaže, a to će biti sjećenje ruku, to će biti kamenovanje, to će biti bičovanja. Kaže, sjećenje ruku se ne boji osim lopo. Pošten, iskreni musliman, njemu je svejedno kazna za, za, za krađu je sjećenje ruke, ali kaže šta to interesuje poštenog muslimana koji niti je krao, niti ima namjeru da krade. I vidimo znači da je glavni ili jedan od glavnih uzroka zašto muslimani danas nazaduju i kroz vremena zašto su nazadovali upravo taj zato što su uzeli zato što su uzeli nevjernike za svoje zaštitnike pored Allaha te bareke tala poslanika i vjernika je tako Allah te kaže nema waliyukum Allahu inna waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu vaš zaštitnik je Allah te bareke tala i poslanik i vjernik nije moguće nije moguće da musliman koji tvrdi za sebe da je na ehli sunnetu uzima ortaka, nevijenika u borbi protiv muslimana koji tvrdi za sebe da je ehli sunet. Tu jedan od te dvojice ne može nikako da bude ehli sunet. Zato molim Allah te barek i vetala da, da nam otvori oči i da razumimo da razumimo Allahu te barek i vetala vjeru onako kako je objavljena Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kako je on prenio svojim ashabima, a oni do nas, jer ono što nije bilo vjerom Allahom poslaniku sallahu alaihi wa sallam i njegovim ashabima ne može i ne smije da bude ni vjerom nama. Ovdje možete slušati one koji su najveća prepreka medijski Propagandi. www.paltalk.com Soba put vjernika Oni koji nastavljaju davu Resula sallallahu alaihi wa sallam I na kraju, draga moja braćo, spomenut ćemo još jedan hadis od Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže Len te zale ta ifetun min umeti ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće nikad prestati ili neprekidno će biti skupina od mog umeta na Allahovoj vjeri potpomognuta, neće im naškoditi niko koji im ostavi na cjedilu, niti koji, koji im bude se suprostavio, sve dok ne dođe Allahova te barek dala odredba. Ovdje u drugom dijelu hadisa misli se na Allahovu odredbu, e, kao što kaže imam nevevi u šerhu, kaže to se misli na, e, na blagi vjetar koji će da, da uzme duše. Međutim, nas, nama nije to interesantno, nego nam, su nam interesantne dvije riječi u ovom hadisu. La je durruhu men hardalehum, wa la men halefehum. Kaže Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam, neće im naškoditi ni onaj koji ih ostavi na sjedlu, ni onaj koji ih koji ko bude, znači, protiv njiha. Šta znači ova prva riječ? Hazelehum, koji je ostavi na sjedlu. To znači da je na samom početku bio sa njima. To znači da je bio sa njima, pa je sa vremenom otišao lijevo ili desno ili stao. I to se nama danas dešava, je tako? Da su upravo najžešći naši protivnici, uslovno rečeno, znači oni koji pričaju protiv nas najžešće, i sa najvisokanijim sabljama oni koji su do juče pričali ovo što mi danas pričamo. Ali mi vjerujemo Allahom poslaniku sallahu alaihi sallam i ne vjerujemo njihovim, njihovim prijetnjama i njihovim tvrdnjama. Pa kažemo mi vjerujemo Allahom poslaniku sallahu alaihi sallam da nam ti i takvi ne mogu ništa naškoditi. U drugom dijelu se kaže men halefehum, oni koji su znači od samog početka bili protiv niti nam mogu naškoditi oni koji su od samog početka pričali protiv nas. I vi znate dobro koji su ti koji su pričali protiv nas i koji su ti koji su bili sa nama i sada pričaju protiv nas. Nema potrebe da se spominje mene, ali tako je kao što Allah poslanih sa Allah ove kaže e, El lebibu jefhemu min al išare. Je li tako? Evo kema pa. Pametnom je dovoljan, pametno pametnom je dovoljan i šare. Međutim, ono što mora da shvatimo jeste da nam ti i takvi ne mogu naškoditi. Zašto? Zato sve dok budeš, sve dok si na, na istini i dok se budeš Allaha te barek stala bojao i dok budeš davo pred, prednost Allahu te barek vetala i Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam i šarijatu i islamskim šarijatskim propisima, onda ako nakon svega toga, znači ako budeš ustrajao na tome i onda budeš se bojao, da će te Allah te bare metala ostaviti na svjetlu, onda ti nemaš, nemaš dobro mišljenje o Allahu. Jel tako? Jer je nemoguće da čovjek, da ga Allah te barek metala ostavi na svjedilu ili da ga Allah te, te barek metala bolje rečeno odvede u zabludu, a čovjek ustrajava na Allahovim tebareke ve ta'ala propisima, kloni se harama i drži se naređenih stvari. E to je ružno mišljenje na Allah tebareke ve ta'ala ako neko misli da nakon toga da će mu Allah tebareke ve ta'ala dati, dati zabud. Zato, draga moja braćo, treba čovjek da uzme, da uzme pouku i da pogleda zašto su ovi koji su dojuče bili s nama i pričali ovo isto što mi danas pričamo, zašto su oni skrenuli? Jel zato što su se držali Allah i Tebarek i Otala propisa? Jel zato što nisu popuštali u, u akidi? Jel zato što nisu popuštali u, u svojim odnosima među, među, e, prema nevjernicima? Jel zato, jel zato, jel zato? Ili je zato što su se držali čvrsto Allahove Tebarek i Otala knjige i suneta Allahov poslanika? Ne nikako, tako mi Allaha sigurno nije zbog toga što ste držali Allahove te barake dala vjere i suneta Allahovog poslanika, već je sigurno zbog toga što su kalkulisali u Allahove te barake vetala vjere. Zbog kalkulisanja u Allahove te barake dala vjeri, Allah ih je iskušao, pa sad tu gdje su i pričaju ono što pričaju. A molim Allah te barak metala da nas učvrsti, da nas učvrsti na svojoj vjeri i da nas ne iskuša iskušenjima koje mi ne možemo podnijeti jer mi kad pričamo ove stvari, to nije zbog toga da se mi falimo kako smo mi ustrajeni, ne, mi nismo, znači, mi smo nemoćni. Molimo Allah te barek i vetala da nas učvrsti, ali ako nas Allah te barek i vetala ne učvrsti, mi ćemo propasti. Ali je dužnost ukazat, ukazat na neke stvari koje se dešavaju. I ovo ne spada u gibet, draga moja braćo, ovo ne spada u gibet. Zašto? Zato što je to postalo već akidat ih ljudi, ubjeđenje. A, u hadisu Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam je došlo po pitanju gibeta, kaže, kad su ga pitali melu gibe, šta je to gibeta, Allahog poslanića kaže, zikruke, ahake, bima ekra, da spomeneš svog brata muslimana po onome što on mrzi. E sada vas ja pitam, je li moguće da čovjek mrzi svoju akidu? To nije moguće. Znači, ovo ne spada u gibet. Je li moguće da ti mrziš da neko te spomene pa kaže taj, taj čvrsto se drži Allahovih propisa, taj, taj čvrsto se drži suneta Allahovih poslanika sallallahu alaihi sallam. To sigurno ne spada u gibe. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski, nego samo sa sunnetskih mimbera. Ah, ah, ah, سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم لا شو وسامو napomena zato što braća imaju šubu iz te strane, pa misle da je to gibet kada se spomenu ljudi koji javno pričaju, koji javno pričaju protiv Allahovih te barake vetala propisa, da ne kaže mudru i tako dalje. Molim Allah sva tala da nas učvrsti na svojoj vjeri, molim Allah sva tala da pomogne svoje iskrene vjernike, molim Allah te tala da uputi one koji su zalutali, molim Allah te tala da uputi one koji su zalutali, Volimo Allah te baš da uputi one koje su zalutali, Volimo Allah te baš da učvrsti nas i naše familije na njegovoj djeri, Volimo Allah te barek metala da pomogne one koji su mnogo više žrtvovali od nas na Allahovom te barek metala putu i koji mnogo više od nas žrtvuju momentalno, jer mi u stvari Allah najbolje zna malo, malo toga žrtvujemo na Allahovom te barek metala putu, a kada je, a kada je pitanje naših strasti, onda ne želimo i šako bi kako. Molim Allah te barek da otvori naša srca, da udjeljivamo na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, ne žaleći, ne žaleći naše imetke i naš trud. Jer sve ono što udjelimo iskreno na Allahu te barek ta'ala putu, naćemo to inša Allah ta'ala na, na ahiretu. Allah te barek ta'ala daje onome kome hoće puno, puno, puno više. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne one koji se bore na Allahovom se barek u tala putu. Molim Allah se barek tala da oslobodi, da oslobodi muslimane iz zatvora nevjernički i na kraju Molim Allah te vajak tala da nas ne iskuša iskušenjima koje mi nismo u stanju da podnesimo. www.paltalk.com Soba put vjerni Oni koji nastavljaju davu Resula sallallahu alaihi wa sallam Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera posjetite naše web stranice www.paltalksobaputvjernika.blogspot.com www.stazomislama.com www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen بين هذا الأنام عسى الحبائب وفاك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمعود